bangkitlah Suketi, bangkitlah. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Misteri Arwah Penasaran. Penulis cerita Regi Setiawan. Pengalaman cerita Pitono Alamat di Sanggudang, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Kedadian iki aku alami nalika aku isih bujang. Senengane bocah bujang nek metu bengi mesti mulai isuk. Soale golek pengalaman ning jowo. Nalika iku aku penasaran karo sing jenenge cerita misteri. Mula ing sakijining dina, aku pengin buktekke sing diceritake karo sesepuh sing ana ing desaku. Aku diceritani nek enek wong sing kecelakaan terus wong iku mati, nek gedhe diwenehi banyu jeruk wong sing matiku iku bakal dadi weden lanangis. nangis. Ora mung banyu jeruk tok sing iso, tapi awulayan iso ndadekake tetangise wong sing mati ning kecelakaan iku. Jroning atiku banjur batin. Mosok to wong mati kok iso dadi weden? ana wong sing kecelakaan ya iku wong sing ditabrak truk wonge getahe blabar ning ratan terus wong iku mati sakal ning kono pas wong-wong wis mungkur anggone nulungi wong iku aku nggawa layang sak gegem kanggo mbuktekake omongane sesepuh iku tenan apa ora wong sing mati kok iso dadi weden Sabibare aku menehi awulayan aku langsung mulih atus, ora pati suwe krungu swara adzan magrib. Sabubare magrib aku metu ning prapatan desaku. Ning kono aku ketemu karo kancaku sing jenenge Gepeng. wis suwe nggonku jagongan karo kancaku aku krungu kok kaduan ana swara wong nangis sing drenging ing rakaruan kancaku sing jenenge gepeng takon pit kakayan swara wong nangis saka etan ya iya ae diparani apa piye ayo ta sapa ngerti ku tangise wong sing kesusahan nah petengan ngene iki wani apa ora wani apa ora awakmu Oh nenek kancane aku tetep wani wae ta. Wis. Ono nang ayu budal. Aku karo koncoku ngikik budal golek ya sale swara iku nangis. Sak tenane aku ya wis ngerti nek iku swara wong sing mati kecelakaan dik mawawan. Soale aku sing mene awulayan. Pas tekan panggonan asaling swara kuwi, swara kuwi dilalah ilang ora krungu meneh. kling-akling ora nemokke wong sing nangis iku. Aneh. Iki mau suarane ketangisan iki kok iso kok kene asale. Diparani kok gak enek sing nangis. Lah. Iki tempate wong sing celakaan di awan mau to, Pit? Yo, Pak. Berarti suara kurang ora beres no. beres to? Lagi wae aku takon karo Gepeng durung dijawab. Gepeng wis ngejer karo muni. Lah, ya lah. Kuwi apa? Apa to, Pak? Kuwi ning sare wet slopin. aku kaget karo-karuan roh samar-samar saka sinar rembulan. Ana wong sing raine ajur blek geteh ngadeg ning sore wit celupin gedhe sing panggonane wong ketabrak terkiku. Banjur gepeng tak seret tak jak mulih tak jak mlayu. Ngunku mlayu saking bantri aku kanti tiba nangi. Gepleng mlayu kampek kepoyoh-poyoh karo nangis saking wedine karo dedemit. Akhirnya gepeng tak jak ning omahku. Terus aku cerita karo gepeng nek dek awan mau aku mene awulayan ning gedhe wong iku. Lan aku ya cerita sak durunge aku ngajak golek swara tangisan iku, sak aku ya wis ngerti nek sing nangis iku dudu menungso. Gepeng muring-muring karo aku. Awakmu ora gelem kandha nek tangisan iku dudu menungso. Karepku ki mbuktekake omongane wong dek wingi to, Peng. Lah nek mangkono aku ki menglayo moh golek Wah. Sabare aku mari omong-omongan karo gepeng aku krungu swara asu bau lan swara tetangisan sing mubeng ning turut pinggir omahku. Akhire aku karo gepeng brungusan saruning jero kamarku lan aku bengi ku ra iso turu. Rinone ana wong tua sing ngandani aku pas ketemu wonge aku cerita kedadian sing tak alami ku yaiku aku cerita pas enek kedadian kecelakaan tak wenehi awulayan ing panggonan kuwi aku banjur diseneni karo wong iku dipenging baleni apa sing tak lakoni kuwi terus aku takon marang wong iku nah tetangisan iku sampai sok kapan mbah Kang Insan iku sampai pitung dinane wong sing mati iku le. berarti kuku bengi aku cek jedeni nombak. Sak dibari aku dikandani aku langsung mulih terus gak wani metu bengi meneh. Pancen bener omongane wong iku, saben bengi aku wong sing nangis gru-gru, lan tetangisan iku marini sampe pitung dinane lagi ilang, lan ora ono suara tangisan meneh. Iki cerita nyataku bersama Tim